reka ndabaramutse mwebwe mwese inshuti bakunzi radiyo nderagakura ndabahe n'ikaze kuri ano makuru yo muri kino gitondo aya nayo akaba agizwe na zimwe mu nkuru nkuru zikurikira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza mu rugendo arimo mu ntara zo hagati mu gihugu kuri uyu wa gatandatu yaragendeye ibitaro by'akarorero by'ikarusi hamwe n'irerero ry'imfubyi ry'ababikira ba bene bernadette aho nyine ikarusi aho hose akaba yagiye yitwaje agakemanyi inama nshingamateka y'ibihugu bya buraya ngo yari ikwiye kurungika abarorezi mu burundi kugira ngo bibonere ingene ibijyanye na politiki bimeze hamwe n'ibijyanye n'agateka ka muntu aho gufata ingingo zishingiye ku binyoma ibyo bikaba biri mu itangazo inama nshingamateka nta nkenguzamateka eh, z'uburundi zasohoye kuri uyu wa gatandatu burundi nibwo bwatahukanye ikibanza cya mbere mu ihiganwa ryo kwandika ryatunganijwe ku mashuri yo mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko kubw'imana james ni umunyeshuri wo kuri etesi kiganda mu ntara ya murambya katse ndasubiye kubaha ikaze juvenal barenganije ngiye kubashikiriza ano makuru mu buhinga bw'ivyuma hakaba hariho engineer Petero Craveri nzindukiye nayimeje kubabwira rero mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru mutambukanye w'umukuru w'igihugu Denise nkuru nziza arabandanya urugendo rwiwe mu ntara zo hagati mu gihugu kuri uyu wa gatandatu akaba yaragendeye ibitaro by'akarorero byo mu ntara ya Karusi byitiriwe twese turashoboye akaba yagendeye kandi n'ikigo cy'irerero ry'imfubyi y'ababikira ba bene Bernadette kiri aho nyene i Karusi aho hose akaba yagiye yitwaje agakemanyi amasabuni y'ukoga n'ibindi n'ibindi umuyobozi w'ibyo bitaro baribarira prote akaba yashimiye umusamukanyi w'umukuru w'igihugu kubona yabagendeye akagenda anabagemuriye avuye ngaho ku bitaro denise nkuru nziza akaba yaciye agendera irerero ry'imfubyi y'ababikira bene berenadeta irerero rifise abana mirongo ine akaba yagiye abashyiriye imifuko y'imiceri imifuko y'ibiharage uburengetsi amasabuni yo koga no kumesa ibinyobwa by'abana n'ibindi bikenerwa ku bana b'imfubyi akaba yashimiye abo babikira ku bikorwa by'urukundo bakora acabasaba kubandanya bagira uwo mutima w'urukundo ngo kuko imana imana ihemba uwufise umutima w'ikigongwe nayo umubikira asanzwe ari cegera cy'urongoye uwo muryango w'ababikira bene berenadeta yizigama beatrice yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu acamusaba kubashyigikira mu kubaronsa imodoka yarose habaniha ngo kuko hari aho usanga umwana agwara mu ijoro bakamujana bamuteruye mu ntoki reka yanasabye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo kuzobafasha mu bikorwa byo kwagura zibabajwe no kubona inama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya itamenya uko ibintu byifashe mu bijyanye na politiki n'agateka ka zina muntu mu Burundi itangazo ryasomwe n'umuvugizi w'inama nshingamateka Alexis Badia ndayihimbaze inama na nshingamateka zi zihamagarira inama nshingamateka y'ishyirahamwe rya buraya zigize uburundi uko ari cumi n'umunani uko agateka ka zina muntu kifashe mu burundi rero kwarateye imbere intwaro ubutungane inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano bakorera mu nyabune ikimenyamenya n'amahoro n'umutekano bisazagaye mu gihugu cyose dutegere kandi tuzirikane ko atamunyamahanga azokunda uburundi kurusha abarundi bene twese tugire urunani rw'intamenwa turangure imigambi y'iterambere turi mu mashirahamwe dukunde ibikorwa kandi dukoreshe neza ubutunzi dufise tugire urunani rw'intamenwa tugendere imico kama yacu twubahirize akaranga kacu turangwe n'ubuntu mu mvugo no mu ngiro iminsi yose na hose bandanya gutega amatwi ano makuru kuri bwa buhinga bwa none mukayakurikiranira kuri we zitatu akaburungu radiyo nderagakura akaburungu kome reka rero aya makuru tuyabandanirize mu bijyanye n'inyigisho nababwiye mu ngingo nkuru nkuru ziyagize urundi bwatahukanye ikibanza cya mbere mu ihiganwa ryo kwandika yatunganijwe ku mashuri mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko ibyo ntibimenyeshwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushyiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bugiye kijejwe n'iyinjizwa Burundi umuryango w'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko yohani irigi mu gihe ku muhingamukuru uyu wa gatanu hari haramutse hatangwa ubushimwe ku banyeshuri cumi babaye aba mbere muri iryo higanwa tugume mu gisata c'inyigisho kubw'imana james ni umunyeshure yarongejwe agashimwe ku majana abiri akaba yahora yiga ku ishuri ry'imyuga etesi y'ikiganda aho ni mu ntara ya murambya mu gisata cy'ubutunzi bita gestion et comptabilité twahisemo kufasha abana baciye ubwenge tukabafasha yuko muri uko guca ubwenge twoshiraho n'imibereho myiza imico myiza bimwe yita mu kirundi ndero runtu duhamagarero abana baciye ubwenge ko kuba wa mbere mu ishuri ntibikwiye byonyine ni byiza by'ukuri mugabo iyo ubwo bumenyi bwiza bijyanye n'indero nziza byotuma umuntu agira ifatiro rikwiye byo no kwita mu gifaransa hama mu myaka izoza kumbure akazokosora atameze neza ibyo bagiye bitugora twe dukora bakuze tukabyereka abana amahwa yaduhanze mu miseze ntazahande abo bana bafite imyaka dufise tuba twaca twamaze niyo mpamvu rero tuba tuti eka no munyeshure kubw'imana James arashima ako gashimwe agashimira n'abarezi bamureze agatera kamo abandi banyeshure gukorana umwete kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka bene ubwo bushimwe mumenya rero ko ako gashimwe kari kagizwe n'ibahasha kugira ngo uyu munyeshure azoshobore kugura ivyankenerwa mu bijanye n'amashuri ya kaminuza kaminuza ikindi ikaba yari isaha hamwe n'umudari tugume mu gisata c'inyigisho abananiwe ikibazo cya leta cyo mu mwaka w'icenda n'uw'icumi eka n'abandi bavyifuza barashobora kujya kwiga imyuga mu kigo c'imyuga gikoresha ibikoresho eh, kavukire cyo mu kamenge bita sefa kamenge umuyobozi w'ico kigo nduwayoro hanse akamenyesha ko kwiyandikisha no kwiga iyo myuga bigira ibyigwa ku buntu muri uno mwaka rero abazoza kwiga imyuga yigishirizwa muri ico kigo bakazokwakirwa kuva muri uku kwezi kwa kabiri buca gutangura radiyo sikoro nderagakura reka aya makuru tuyabandanirize mu bijyanye n'agateka ka muntu ishyirahamwe gishinze kugwanya urucuruzwa rw'abantu onrct uwe tomfrere ririyamiriza inyifato mbi y'abigisha bamwe bamwe bivugwa ko bafata abana bari bagejejwe kurera ku nguvu rigasaba ubutungane gutuza bwivuye inyuma ububisha nk'ubwo leta nayo ngo yotegekanya inyigisho ku bigisha bashasha bahawe akazi kugira kugira ngo bababwire igikorwa bagiye kurangura kurya babigirira abasirikare bagiye ku rugamba kuri kilometre prime mbarubukeye akaba arongoye iryo shirahamwe ONSTT uwe Tomfrere twagomba dusabe leta ibikurikira ubwa mbere yuko mbere yuko ihakazi abarimu yuko yogerageza ikabashira mu kigo ikabigisha kugira ngo ibigisha icari cyo ico bagiye gukora indero bagiye guha abana yariyo na mission ibarindiriye niko novyita nka kujya iyo abasoda bagomba baje muri Somalia malariya leta ibashyira ahantu kugira ibigishe ibabwira icitonderwa iyo bagiye ikahabwira hariho kugira ngo bamenye ingene bitwara nibashikayo ivyo byafasha cyane ico kigo cofasha abarimu kugira ngo imbere yuko bagenda kwigisha bashobore kujya kubikora bazi ico bagiye gukora n'icitonderwa bazitondera ubwa kabiri ku barongoye amashuri muri onere sitiwe tomfure turabasaba yuko boza baragerageza bakaganiriza abarimu eh, nka rimwe mu ndwi kugira ngo bashobore kubabwira nabone icitonderwa kugira ngo bashobore kujya kwigisha bafite icyo batinya n'ico bubaha kuko abana nabo igihugu sababo abavyeyi tubasaba yuko bogerageza bacitaho indero y'abana babo ku munsi ku munsi hanyuma iyo babonye bagize amakenga ku nyifato y'umwarimu uyu canke uriya ibateye amakenga bagaheza bakayivuga hakiri kare bakayitera ivyatsi bagatanga iyo nkuru ku barongoye uwo mwigisha ico dusaba ababyeyi kandi nuko bogerageza bagakuza cyane ikiganiro kiri hagati yabo n'abana babo muhira eka mbere tubona abavyeyi bamwe bamwe basa n'abataye imihoho kuvyerekeye indero y'abana babo mbere ugasanga bamwe bamwe bitaho kuja mu kabare cyane kuja kwivuna akanyota gusumba kwitaho muhira indero y'abana babo abatungana bose busaba yuko dosiye nk'izo bozifata nk'ahami kandi bukazica buzitunganya buzihatira kuko imanza zazo zerekeye abo bantu bakoze ako kabi kabishe hanyuma bagaheza bakabahana hisunzwe amategeko reka aya makuru avugwa hano iwacu tuyasozerere mu bijyanye n'uburimyi igice kinini c'ifumbire ikenewe kuzokoreshwa mu irima ry'impeshi ngo kiramaze kuboneka ibyo nibimenyeshwa n'umuyobozi w'igisata kijejwe ifumbire mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Dodiko Prosupe akarere agasaba abarimyi kuzokwihutira kuriha amafaranga asigaye kugira ngo bashobore kuronswa hakiri kare ifumbire bifuza akaba ari naha rero nshuti bakunzi nsozereye kwa aya makuru nk'abankengurukiye muri mwese mwafashe umwanya mukayatega abiri reka nkengurukire Engineer Petero Claver nzindukiye mfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi abashikire Juvenal barenga nariko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza igitondo ciza cuw'Imana maze Imana ibandanye kubazigama kuba ariko bariko baritegura ku mutima no ku mubiri ngo baze guhimbaza uhoraho ntimugire amasengesho meza mubandanye munezerezwa n'ibiganiro bya radiyo nderagakura